Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade. Faz parte sentir saudade de você. Lembra quando eu te ligava, mandava mensagem e te convidava para fazer uma viagem, só que eu não tinha nada só tinha coragem E a gente se encontrava e namorava na laje Eu te contava o que eu penso, minha neurose com o mundo eu tinha no peito um coração vagabundo, eu te pegava de jeito. Te causava um efeito até seu olho virar, virar, virar. Um dia desses eu te levo pra jantar, só te libero no outro dia de manhã. Minha vivência de rua te faz pirar, desde o orgulho eu sou seu fã. Você é tão insuportável, insuportavelmente imprevisível, incrivelmente incrível, improvável, impossível, inevitavelmente indefinível, incontrolavelmente irresistível. Faz parte sentir festa Então ficar sozinha é tudo que nos resta Eu vou me jogar, me bebedar pelas festas Postar no Instagram tudo que você detesta Que em 2016, meu, cê viu Não sou só eu, é geral, já é natural O mundo se perdeu Ninguém se apega, só se pega tudo vamos descomplicar. Vamos lá mostrar pra esse povo qual é o jeito certo de amar. Minha mão grudada na sua e não grudada no celular. Sei que é difícil de acreditar, sei que ninguém mais dá valor. Mas a gente é de um tempo onde ainda era certo se entregar por amor. Peço mais amor, mais amor, por favor. Ai que saudade de você debaixo do meu cobertor. Faz parte, sente saudade. Faz parte. Faz parte. a gente se vê. Barulho pra Anitta!